Exercise B. Ask me What time it is? Ki lè li ye? Ask me At what time the stores close? A ki lè magazen yo fèmen?